Šešioliktas skirsnis Tik tiek, pasakysite jūs, tačiau suvykite, susukite jas draugien ir gausite didžiulį dalyką. Tai atila, kuris delsės viruodamas tarp Marciano rytuose ir Valentijano vakaruose, tai Hanibalas, kuris gaišta kapujoje, tai Dantonas, kuris užmiega arsise prie obo. Atila hunų klajoklių vadas – mirė 453 metais. Tačiau šiaip ar tai pamatęs, jog Žanas Valžanas paspruko, Žaveras nepameti galvos. Būdamas tikras, kad pabėgęs katurgininkas negalėjo labai toli nueiti, jisai suorganizavo sekimą, surošė pastus bei pasalas ir visą naktį slankiojo po kvartalą. Jam tuštai aukrito į akį, jo gatvė žibintas netvarkoje, jog nupjauta jo virvi – Tai buvo svarbu ženklas, kuris tačiau jį suklaidino, nes privertė nukreipti visą ieškojimą į žanro akligatvį. Tame akligatvėje yra gana žemų sienų, už kurių plyti daržai, o tų daržų tvoros ribojasi su dideliais dikais plotais. Matyt, Žano Valžano pročia ir pabėgta. Tikrai giliau įėjęs į žanro akligatvys galimas daiktas tai būtų ir padaręs, taigi būtų žuvęs. Žaveras taip išgriozdė tuos daržus ir dykvietės, lyg būtų ieškojęs adatos. Auštankis paliko du sumanius vyrus sekti, o pats nuėjo policijos prefektūras, legiamas gėdos, tarytum vagies pagautas seklys. Šeštoji knyga Mažasis Pikpiusas. Pirmas skyrius Pikpiuso gatvelį numeris 62. Prieš pusę šimtmečio mažojo Pikpiuso gatvis numeris 62 vartai nieku nesiskyrė nuo pačių paprasčiausių vartų. Pro šitos vartus paprastai labai svetingai pravertus būdavo matyti du dalykai – nedarantieji itin niūraus įspūdžio kiemas apjuostas, mūrinių aptvarų, apsiraizgiusių vynogenojais ir po kiemas lampinėjančio vartininko fizionomiją. Pro mūrinės sienos viršų gilumoje matėsi aukšti medžiai. Kai saulis spindulys pagyvindavo kiemą, kai stiklinė vyno – pagyvindavo vartininką, sunku būdavo praeiti pro pikpiuso gatvelis 62 numerį, neusikrėtus kažkokią džiaugsmingą nuotaiką. O tuo tarpu vieta, šmėstelėjusi prieš jūsų akis, buvo nyki. Slengstis šypsojosi, namai meldėsi ir verkė. Jeigu jums pavykdavo praeiti pro vartininką, tai buvo toli gražu netaip jau lengva, o daugumui net visiškai neįmanoma, nes buvo kažkoks Sezamai atsverk, kurį reikėjo žinoti. Taigi, jeigu jūs praėję pro vartininką įeidavot į mažą priengį dešinėje, iš kur vedė viršų laiptai, lyg suspausti tarp dviejų sienų ir tokie siauri, kad jais galėjo praeiti tik vienas žmogus. Jeigu jūsų neatbaidydavo skaičiai geltona šių laiptų spalva ir šokoladinė grindjuoščių spalva – Jeigu jūs išdrysote ją įslipti, tai praėję pirmąją aikštelę, paskui antrąją patekdavote į antrojo aukšto koridorių, kur klyjiniai geltoni dažai ir šokolado spalvos grindgiostis jūs persikadavo su kažkokiu ramiu įniršiu. Laiptams ir koridoriui šviesą teikė du gražūs langai. Koridorius darė alkūnę, už kurios jau buvo tamsiau. Pasukę už šio kampo ir žengę dar keletą žingsnių, jūs atsidurdavote prie durų, kurios atrodė juo paslaptingesnis, kad nebūdavo uždarytos. Jas pastumėję patekdavote į nedidelį kokių šešių kvadratinių pėdų kambariuką akmeninių plokštelių grindimis, išplautą, švarų, šaltą, išmuštą geltonais apmušalais su žaliomis gelytėmis po penkiolika sūžyritinį. Bliški matinė šviesa skverbėsi iš kairės pro didelį langą mažais stiklais, užimanti beveik visą sienos plotį. Apsidairote, bet nieko nematote, įsiklausote, bet negirdite nei žingsnių čiužėsio, nei žmogaus šnipždėsio. Sienos plikos, kambarį jokių baldų, net kėdės nėra. Vėl apsidairote ir pastebite sienoje priešais duris keturkampę maždaug kvadratinis pėdos didumo angą – apkaltą geležinėmis grotomis į sukryžiuotų juodų, gumbuotų, tvirtų virbų sudarančių smulkius kvadratus, vos nepasakiau kilpas, didumo apie pusantro colio įstrižą įmant. Mažutį žalius geltonų apmušalų gėlelis ramiai ir tvarkingai liečia šias geležinės grotas, nebijodamos jų niurios kaiminystis ir neišlakstydamos vieslų į visas pusės. Jeigu sakytume, kad gali atsirasti tokio nuostabaus liesumo gyva būtybė, kuri pamėgintų pro tą kvadratinę angą įsisprausti ir iš jos išlysti, tai grotos vis tiek jai sukliudytų. Jie nepraleisdavo kūno, tačiau praleisdavo žvilgsnį atseit dvasę. Atrodė, jog šitai buvo numatyta, nes toje už tų grotų sienoje buvo įtaisyta skardinė plokštė su daugybė skilučių smulkesnių už putų graipšto skilutes. Šios plokštelės apačioje buvo išpjautas plyšys, visiškai toks kaip laiškų dėžutėje. Iš dešinės pusės nuo grotom apkaltos angos kabojo pinta šniūras pritvirtintas prie skambučio svertelio. Patraukus už to šniūro sudžergždavo skambutis ir kažkur visiškai arti pasigirsdavo balsas, nuo kurio turėdavai krūptelėti. Kas tenai? paklausdavo balsas. Tai būdavo moteris balsas, švelnus balsas – Toks švelnus jau atrodė sielvartingas. Bet ir čia reikėjo žinoti magiškai žodį. Jeigu jo nežinodavote, balsas nutildavo ir siena vėl tapdavo nebyli, tarsi anapus jos viešpatautų kapų tamsa, kurią jūs būtumėte akimirkai sutrikdę. Jeigu žinodavote magiškai žodį, tai balsas tardavo, prašom iš dešinės. Tuomet dešinėje pusėje priešais langą pastebėdavote stiklines duris – o viršum jų įstiklintus rėmus nudažytus pilkas spalva. Pakeldavote velkę, peržengdavote slengstį ir pasjusdavote visai taip, lyg būtumėte įėję į grotuotą Benuaro ložę, kai grotos dar nenuleistos, o sietinas dar neuždegtas. Tikrai jūs tarytum patekdavote į teatro ložę. Vos apšviesta pro stiklinės duris, siaura su dviem senomis kėdėmis ir suplyšusiu dembliu – į tikrą ložę su aukštu lygi krūtinės barjeru, kurio viršų dengia juodmedžio lentelį. Ši ložė atitverta grotelėmis, tik ne medinėmis pauksuotomis grotelėmis kaip operoje, o šlykščiais grotiniais rėmais iš geležinių virbų, negrabiai supintų ir prie sienos pritvirtintų didžiulėmis savaržomis, panašiomis su sugniauštus kumščius. Pavalandėlis, kai akis pradėdavo apsiprasti su šią rūsio prietamsą, jūs mėgindavote prasiskverbti žvilgsnių už grotų, tačiau žvilgsnis nesiekdavo toliau kaip šešis colius. Tenai pamatydavote užtvarą iš juodų langinių sutvirtintų mediniais kersiniais nudažytais geltonai ruda spalva. Tai suveriamos langinis, padalytos ilgomis euromis juostomis, dengiančios perdėjim visas grotas. Jos visuomet suvertus. Po kelių akimirko anapus tų langinių pasigirsdavo balsas, kuris jūs pašaukdavo ir sakydavo, aš čia, ko jums reikia. Tai būdavo balsas tos, kurią jūs mylite, kartais balsas tos, kurią dievinate. Tačiau nieko nebūdavo matyti, galėdavai pagauti vos girdimą alsavimą, atrodydavo, jog byloja dvasia, kerėjimai išaukta iš kapo. Susidėjus tam tikroms palankioms aplinkybėms, o tas atsitikdavo labai retai, Viena iš siaurų, kurios nors langinės juostų prasiverdavo priešais jūs ir dvasia virzdavo vaidokliu. Anapus grotų, anapus langinių pastebėdavote, kiek leisdavo pastebėti tie pinučiai, kažkieno galvą, kurios matydavote tik burną ir smakrą. Visa kita būdavo uždengta juodu šydu. Jūs matydavote juodą gaubtuvą ir neaiškių apibraižų figūrą, apsisiautusią juodomis įkapimis. Ši galva su jumis kalbėdavo, bet niekomet jūs nežiūrėdavo ir niekomet jums nesišypsodavo. Šviesa krintanti iš už jūsų nugaros būdavo tokia, kad jūs tą figūrą matydavote šviesę, o jinai jūs matydavo tamsų. Simboliškas apšvietimas. O tuo tarpu jūsų akis godžiai stengiasi prasiskverbti pro šią prasivėrusią angą į vietą, neprieinama jokiems žvilgsnėms. Gili prieblanda gaubė šią gedulų vilkinčią figūrą. Akis tyrinėja tą prieblandą, stengdamosi žiūrėti, kas yra aplinkui šį vaiduoklį, bet netrukus įsitikinate, jog žiūrėti nieko negalima. Tai, ką matote, naktis, tuštuma, patamsiai, žiemos rūkas, sumišę su kapų garais, savotiška kraupi rimtis, tyla, kurioje nieko negalima pagauti. Netgi atodusių tamsa, kurioje nieko negalima įžiūrėti net pamėklių. Tai, ką jūs matote, vienolyno vidus. Tai vidus niurių rūščių namų vadinamų amžinosios adoracijos bernardinių vienolynų. Toji ložė, kurioje jūs esate, priimamasis kambarys. Tasai balsas, pirmasis, kurį jūs čia išgirdote, balsas durininkis, kuri visados tyliai nejudėdama sėdė anapusienos prie kvadratinės angos, apsaugotos geležinėmis grotomis ir plokšte su tūkstančių skilučių, tarsi dvigubų antveidžių. Grotuota ložė skendijo patamsiuose dėl to, kad priimamajame kambaryje buvo vienas langas į pasaulį, bet nebuvo jokio lango į vienolyno vidų. Pasauliečių akis nieko neturėjo matyti šioje šventoje vietoje. Tačiau anapus tų patamsių buvo kažkas, buvo šviesa, šioje mirtyje slipėjo gyvenimas. Nors šis vienolynas buvo visų uždariausias, mes pasistengsime prasiskverbti į jį ir padėsime ten įsiskverbti skaitytojui, saikingai papasakodami apie tokius dalykus, kurių joks pasakotojas nėra matęs ir negalėjo apsakyti. Antras skyrius Martino Vergos Regula. Šis vienolynas gyvavęs jau daug laiko prieš 1824 metus Piktuso gatvelėje buvo Martino Vergus Regulos Bernardinių bendruomenė. Taigi šios Bernardinis priklausė ne Klervo kaip Bernardinai, bet sito, kaip Benediktinai. Kitaip tariant, jos buvo subordinuotos ne šventajam Bernardui, bet šventajam Benediktui. Kas šiek tiek yra sklaidęs foliantus, žino, kad Martinas Verga 1424 metais įkūrė Bernardinių Benediktinių kongregaciją, kurios svarbiausia bažnyčia buvo Salamankoje, o filialinė Alkaloje ši kongregacija buvo įsišakojusi visose katalikiškose Europos šalyse. Toks vieno ordino susiliejimas su kitu nėra koks nepaprastas dalykas Romos bažnyčioje. Vien tik tai su švento Benedikto ordinu, apie kurį čia kalbama, neskaitant Martino Vergos regulos vienolyno, susijusios dar keturios kongregacijos dvi Italijoje, Monte Casino ir Šventosios Justinos iš Padujos, dvi Prancūzijoje, Klūny ir San More, o taip pat devyni kiti ordinai – Valombroza, Gramonas, Celestinai, Kamaldulai, Kartuziečiai, Nuolankieji, Alyvų kalno vienuoliai, Silvestriečiai ir pagaliau Sito – kadangi patsai sito, būdamas kitiems ordinams lyg kamienas, sudarė tik tai Šventojo Benedikto ordino atžalą. Sito įkurtas Švento Roberto, Molemo Abato Langro diecezijoje 1098 metais. Tačiau šventasis Benediktas dar 529 metais, būdamas 17 metų, išvijo šetoną gyvenusi senovinėje Apolono šventovėje ir paskui pasitraukusi į Subijako dykumą. Jis buvo tuomet senas, ar tik nepanoro tapti asiskyrėliu. Po karmelyčių, kurios vaikščioja basos, nešioja ant krūtinius nupintus iš karklų vitelių ir niekomet nesisėda, visų griežčiausia regula yra Martino vergos bernardinių benediktinių. Jos vilki jodais rūbais ir jų gaubtuvas pagal įsakmų švento Benedikto nurodymą siekia smakrą. Saržinis habitas plačiomis rankovėmis, platus vilnonis šydas, gaubtuvas siekia smakrą ir keturkampių nurieštas ant krūtinės – galvos aprišalas iki patakių, štai jų drabužiai. Viskas juodos spalvos, įskyrus baltą galvos aprišalą. Novicis, naujokis, vilkitais pačiais habitais tik baltais. Profesis, profesija išventinta vienuolė, be viso to prie šono nešioja ražančių. Martino Vergos Bernardinis Benediktinis praktikuoja amžinąją adoraciją, lygiai kaip ir Benediktinis, vadinamos švenčiausio sakramento seserimis, kuriuom šio amžiaus pradžioje priklausė Paryžiuje du vienolynai, vienas Tamplyje, antras naujojoje Sent Ženevievos gatvėje. Tačiau mažojo pikpiuso Bernardinis Benediktinis, apie kurias kalbame, sudarė ordiną visiškai nepanašų į švenčiausiojo sakramento seserų ordiną, įsigūrusi naujosios Senženevievos gatvėje ir Tamplyje. Jų regulos daug ko skyrėsi, skirtingi buvo rūbai. Mažojo piktuso Bernardinis Benediktinis dėvėjo juodą gaubtuvą, o švenčiausiojo sakramento ir naujosios Senženevievos gatvės Benediktinis dėvėjo baltą gaubtuvą. Ant krūtinės nešiojo kokių trijų colių ilgumo sidabrinį paauksuotą arba varinį paauksuotą švenčiausiojo sakramento atvaizdą. Mažojo pikpiuso vienuolė šito atvaizdo nenešiojo. Amžinoji adoracija bendra mažojo pikpiuso vienolynui ir tamplio vienolynui nekliudo šitiems abiems ordinams būti visiškai skirtingiems nuo vienas antro, Tik tai šie adoracija ir vienijo švenčiausiojo sakramento seserį su Martino Vergos Bernardinėmis, panašiai kaip polus studijavimas ir šlovinimas visų paslapčių liečiančių Jėzaus Kristaus vaikystę, gyvenimą bei mirtį, o taip pat švenčiausiai mergelę siejo du kitus, šiaip labai skirtingus, o kartais netgi nesantaikoje gyvenančius ordinus – Italijos oratorija, Filipo Denerį įkurta Florencijoje ir Prancūzijos oratorija – Piero de Beriulio įkurta Paryžiuje. Paryžiaus oratorija pretendavo pirmauti, nes Filipas Deneri buvo tik tai šventasis, kai tuo tarpu Pieras de Beriulis buvo dar ir kardinolas. Grįžkime prie griežtos ispaniškos Martino Vergos regulos. Šios regulos Bernardinis Benediktinis ištisus metus valgo sausai – griežtai pasninkauja visą gavėnę ir daug kitų joms nustatytų dienų keliasi pirmame įmygyje ir nuo pirmos iki trečios valandos skaito brevijorių ir gėda matutinę. Keurus metus guli ant storų šiurkščių paklodžių ir ant šiaudų, niekuomet nesimaudo, niekuomet nekuria krosnis, kiekvieną penktadienį plaka savo kūną, laikosi tylėjimo įžado, tarp savęs kalbasi tik tai labai trumpų rekreacijų metu – rekreacija poilsis ir per šešis mėnesius nuo rugsėjo 14 šventojo kryžiaus paaukštinimo dienos lygi Velykų nešioja širkščius vilnonius marškinius. Šeši mėnesiai tai sušvelninimas, nes regula reikalauja ištisų metų. Tačiau šie vilnoniai marškiniai nepakenčiami vasaros kaitroje sukeldavo karštlygės ir nervinės spazmas. Reikėjo apriboti jų vilkėjimo laiką. Bet net ir dabar tą laiką apribojus nuo rugsėjo 14, kai vienuolis vėl apsivilka šitais marškiniais, tris ar keturias dienas jos vis tiek karščiuoja. Paklusnumas, neturtas, skaistybė, nuolatinė klauzūra, štai jų įžadai dar smarkiai apsunkinti regulos. Priorė trejiems metams renka motinos vadinamos motinom balsuotojom, nes jos turi balsą kapituloje – Priorė gali būti perinkta, bet tik du kartus, todėl visų ilgiausias galimas priorės vadovavimo laikas yra devyneri metai. Jos niekomet nemato pamaldas laikančio dvasininko, nes šis visuomet nuo jų uždengtas septynių pėdų aukščio saržinę užuolaidą. Per pamokslą, kai jis sakomas koplyčioje, jos nusileidžiant veido šydą. Kalbėti visuomet turi tyliai, vaikščioti nuleidusios akis, nulenkusios galvą. Vienų vienas vyriškis turi teisį įeiti į vienolyną, diecezijos arkivyskupas. Beje, yra dar vienas, sodininkas. Bet tai visuomet labai senas žmogus, o kad jis sode būtų visados vienas, kad vienuolė žinotų, kur jis yra ir galėtų išvengti su juo susitikti, jam pririšamas prie kojos skambalėlis. Jos yra pavaldžios prioriai ir jų pavaldumas pilnutinis ir besąlygiškas – Tai kanoniškas dvasinis klusnumas, visiškas įsižadėjimas savęs. Jos turi klausyti kaip Kristaus balso, utvoci Christi, kiekvieno mosto, mažiausio ženklo, adnutum atprimum signum, tučtojau su džiaugsmu, su pasiryžimu, su savotišku aklu paklusnumu, prompte hilariter preservanter et ceka kvadam obedienciją, tarsi bružeklis darbininko rankoje, kvazi lima min manibus fabri – neturėdamos teisės be atskiro leidimo nei bet ko skaityti, nei rašyti. Legere vel scribere non adiscerit sine expressa superioris licencija. Kiekviena jų iš eilės atlieka tai, kas vadinama išpirkimu. Išpirkimas – tai malda už visas nuodėmes, visas klaidas, visą netvarką, visą smurtą, visus neteisingumus, visus nusikaltimus, kurie tik daromi žemėje. 12 valandų iš eilės nuo 4 valandos vakaro lygi 4 valandos ryto arba nuo 4 valandos ryto lygi 4 valandos vakaro sesuo, kurie atlieka išpirkimą, klūpo ant akmeninių grindų prie švenčiausiai sakramentą kryžiumi susidėjusi ant krūtinės rankas, suvirvent kaklo. O kai jinai nebeištveria nuovargio, tai atsigula veidų prie žemės kryžiumi skėtusi rankas. Tik šitokį gali įleisti savo palengvinimą – Tokioje padėtyje jį meldžiasi už visus pasaulio nusidėjėlius. Tai didinga, beveik dieviška. Ši apieiga atliekama prie stulpo, ant kurio viršaus dega žvakė, todėl vienolyne taip pat lygiai dažnai sakoma atlikti išpirkimą arba stovėti prie stulpo. Nusižeminusiams vienuoliams beveik geriau patinka pastarasis posakis, nes jame glūdi mintis apie kančią ir nusižeminimą. Atlikti išpirkimą tai veiksmas pagaunas visą sielą. Klūpanti prie stulpo sesuo neatsigręžtų nie tada, jeigu už jos trenktų perkūnas. Be to visuomet viena sesuo klūpo prie švenčiausio sakramento. Šis klūpojimas trunka valandą. Vienuolis keičiasi kaip kareiviai sargyboje. Tata ir yra amžinoji adoracija. Prioris ir motinos beveik visuomet turi vardus, žyminčius kurį nors ypatingai svarbu įvykį iš Jėzaus Kristaus, o ne šventų ir kankinių gyvenimo. Pavyzdžiui, motina natyvite, motina koncepcija, motina prezentacija, motina pasija. Užgimimas, pradėjimas, grabnyčios, kančia. Bet šventųjų vardai nėra draudžiami. Į jie žiūrėdamas matai tik jų burną – Visų jų dantys geltoni, niekome dantų šepetėlis nėra patekęs į vienolyną. Valyti dantis reiškia atsistoti viršuje tų laiptų, kurių papėdė užrašyta pražudyti savo sielą. Jos niekomet nesako mano, jos nieko neturi savo ir nieko joms nevalia branginti. Kiekvieną daiktą jos vadina mūsų, pavyzdžiui, mūsų šydas, mūsų ražančius. Jeigu jos kalbėtų apie savo marškinius, tai sakytų mūsų marškiniai kartais jos prisiriša prie kokio nors nedidelio daiktelio, prie maldaknygių, relikvijos, šventome dalykėlio, bet vos tik tai pastebi, jog pradeda šį daiktą branginti, tučto jau privalo jį atiduoti. Jos prisimena, ką pasakė šventoji Teresė, kurią kažkokia įžymidama stodama į jos ordiną paprašė. Leiskite motinėlę, kad man atneštų šventą Bibliją, kurią labai branginu. Šitaip? Jūs kažką branginate? tuomet nestokite pas mus. Vienuoliai, kad ir kas jį būtų draudžiama užsidaryti savo duris, turėti savo kampelį, savo kambarį. Jų celės turi būti visuomet atidarytos. Dviem vienuolėms susitikus viena sako, tiesie pagarbintas ir pašlovintas švenčiausiasis altoriaus sakramentas, kita atsako per amžių amžius – Ta pati ceremonija, kai viena vienuolė beldžiasi į kitos duris, vos tik į prisiliečia durų, celėje tučtai jau pasigirsta švelnus balsas. Per amžių amžius. Iš papratimo šie apeiga, kaip ir kiekviena kita, daroma mechaniškai ir kartais viena atsako per amžių amžius, kitai dar nesuspėjus ištarti garbė ir šlovė švenčiausiai maltorio sakramentui, nes tai gana ilga frazė. Vizitacijos ordino vienolinė įeinančio įtarė – Ave Marija, sveika Marija, o toji pas kurią eina atsako gracija plėna. Malonės pilnoji. Tai jų pasisveikinimas iš tikrųjų pilnas malonės. Kiekvieną dienos valandą vienolino bažnyčioje girdėti trys papildomi varpo dūžiai. Sulik šito ženklų priori, motinos balsuotojos, profesis, konversis, konversi vienolino patarnautoje – Novicis postulantis, postulanti kandidatė, nutraukė savo kalbą, savo darbą ar savo mintį ir visos iš karto sako, pavyzdžiui, kai muša penkias, penkiomis ir kiekvieną valandą garbė ir šlovė švenčiausiam altoriaus sakramentui. Jeigu muša aštuonias, aštuoniomis ir kiekvieną valandą ir taip toliau, žiūrint, kurią valandą muša. Šis paprotys, kurio tikslas yra nutraukti mintį ir nuolat kreipti ją į Dievą, praktikuojamas daugelyje bendruomenių. Keičiasi tik tai formulė. Sakysime, kudikėlio Jėzaus bendruomenėje sakoma, šią valandą ir kiekvieną kitą valandą tegu mano širdie liepsnoja meilė Jėzui. Martino Vergos benediktinis Bernardinis mažojo pikpiuso atsiskyrėlis štai jau 50 metų per pamaldas gėda iškilmingas giesmės griežto bažnytinio gėdojimo būdu ir visuomet pilnų balsų per visas pamaldas. Visur, kur brevijorijoje padėta žvaigždutė, jos padaro pauzę ir tyliai ištarė – Jėzau, Marija, Juozapai. Gedulingas pamaldas gėda tokiu žemų tonu, koks tik įmanomas moteriškam balsui. Įspūdis stiprus ir tragiškas. Mažojo pikpiuso vienuolės po didžiuoju altoriumi turėjo įsitaisiusios rūsį, kuriame laidodavo savo bendruomenės narius. Vyriausybė, kaip jos vadina, uždraudė į tą rūsį dėti karstus. Taigi po mirties joms tekdavo palikti vienolyną, dėl to jos jelvartavo ir krimtosi, lyg tai būtų regulos laužimas – Nors ir menka tai buvo paguoda, bet jos įsirūpino teisę būti laidojamos tam tikrą valandą, tam tikrame kampelyje senose Vožiraro kapinėse, esančiose kažkada jų bendruomeniai priklausiusioje žemėje. Ketvirtadienį šios vienuolės klauso iškilmingų mišių, pamokslo ir visų kitų pamaldų kaip sekmadienį. Be to jos skrupulingai švenčia visas mažasias šventes, pasauliečių beveik nežinomas – Dosne bažnyčios ranka kitados įvestas Prancūzijoje ir dar dabar įvedamas Ispanijoje bei Italijoje. Jų stovėjimo valandos koplyčioje nesuskaitomos. O kiek jų maldų būdavo ir kaip ilgai jos trukdavo, geriausiai rodo šie naivus vienos vienolė žodžiai. Postulančių maldos baisios, novicių maldos sunkesnis, o profesių maldos dar sunkesnis. Kartą savaitėje šaukiama kapitula. Pirmininkauja priorė, dalyvauja motinos balsuotojos. Kiekviena sesuo iš eilės atsiklaupia prieš visas ant akmeninių grindų ir garsiai išpažįsta nusižengimus bei nuodėmes, kurias buvo padariusi tą savaitę. Motinos balsuotojos po kiekvienos išpažinties tarėsi ir garsiai uždeda bausmę. Be šitos garsiai atliekamos išpažinties, per kurią jos išpažįsta visas kiek didesnės savo nuodėmes, yra dar vadinamoji atgaila už kasdieninės nuodėmes. Daryti atgailą tai pamaldų metu kniupščiomis įsitiesti prieš priorį ir šitaip gulėti iki priorį, kurį niekad kitaip nevadinama kaip motinėlė, pabeldusi pirštų į klauptą, duos suprasti atgailautojai, kad jau galima atsikelti. Atgaila daroma už visokius niekus. Sudauži stiklinę, įplėši šydą – Atsitiktinai kelias sekundės pavėlavo į pamaldas, gėduodamas bažnyčioje paėmė neteisingą gaidą ir taip toliau, ir jau reikia daryti atgailą. Atgaila daroma laisva valia. Atgailininkė, šį žodis etimologiškai čia visai tinka, pati save kaltina ir pati atgailauja. Švenčių dienomis ir sekmadieniais keturios motinos gėdotojos gėda psalmes prie didelio pulto su keturiais staliukais – Kartą viena motina gėdotoja užtraukdama psalmę, kuri prasideda žodžiu EC, vietoj EC garsiai paėmė tris natas – UCI SOL. Už šitą įsiblaškimą jie atgailavo per visas pamaldas. Jos nuodėmė ypač apsunkino tai, kad visa kapitula susijokė. Jei kuri nors vienuolė pašaukiama į priimamą, nors tai būtų ir pati priorė, ji, kaip mes jau esame sakę, taip turi nuleisti savo šydą, kad matytųsi tik burna – tik viena priorė turi teisę bendrauti su pašaliniais. Visos kitos gali matytis tik su artimiausiais giminėmis ir labai retai. Jeigu retkarčiais kuris nors svetimas žmogus atvyksta pasimatyti su vienuole, kurią pažinojo ar mylėjo, kai toji dar buvo pasaulieti, tai turi vesti ilgas darybas. Jeigu pasimatyti nori moteris, kartai šitai leidžiama. Vienuolė ateina ir kalbėti su ją reikia pro langines, kurios atsiveria tik motinai ar seseriai savaime aišku, kad vyriškiams leidimas niekomet neduodamas. Tokia yra šventojo Benedikto regula, kurią dar apsunkino Martinas Verga. Šitos vienuolis toli gražu nėra linksmos, sveikatingos ir skaistaveidis, kaip kitų ordinų vienuolis. Jos išbliškusios ir rimtos. Nuo 1825 iki 1830 metų trys iš jų pamišo. Trečias skyrius – griežtybės. Šiame vienolyne reikia bent dviejus, o dažnai ketverius metus išbūti postulantė ir ketverius metus novice. Retai, kuri padaro didžiosius įžadus prieš 23 ar 24 savo amžiaus metus. Martino Vergos Bernardinis Benediktinis į savo ordiną visiškai nepriima našlių. Savo celėse jos visokiais nežinomais būdais marina savo kūną – bet apie tai joms niekuomet negalima kalbėti. Ta diena, kada novicija duoda įžadus, jie apvelkama jos gražiausių apdarų. Galva jai papuošiama baltomis rožėmis, ištepami ir suraitomi jos plaukai, paskui jie atsigula kniupščia, uždengiama plačių juodų šydų ir prie jos laikomos laidotuvių pamaldos.